Dragi naši, dobrodošli u 43. trisku emisiju za mlade. S vama je Ana Preveden koja će vas provesti kroz sljedećih pola sata naše emisije. Još jedan petak savršeno je vrijeme za odmor, uživanciju i slušanje triske, naravno. Za danas smo vam priredili dva intervjua, jedan s atletičarkom Jelenom Vuković, a drugi sa Namarijom Sočo iz Mreže Mladi Hrvatske. Ostanite s nama, odmah se vraćamo nakon glazbenog predaha. <clears throat> Nastavljamo po planu. Slijedi intervju s Jelenom Vuković, atletičarkom koja unatoč svojem invaliditetu postiže izvanredne rezultate. Progovorila je o svojoj karijeri, uspjesima i općenito svom sportu. Intervju je priredila Ana Milovan. Bila je to Jelena Vuković. U Puli se u svibnju održava državno natjecanje pa ćemo joj poželjeti puno sreće, no ne sumnjamo u njezin uspjeh. Odlučila sam provjeriti što se to događa u Centru za mlade u Kninu. Popričala sam sa Marijom Sočo, voditeljicom ovog projekta Mreže mladih Hrvatske. Kako se Knin kao grad mladih nosi s nedostatkom sadržaja namijenjenih upravo mladima, kako se mladi nose s nerazumijevanjem samoga grada za njihove potrebe, te koji su osnovni ciljevi i ideje ranije navedenog projekta, saznajte u nastavku. Kao što ste i čuli, ima i izvan pule centara za mlade, a sada dosta o ozbiljnim temama slijedi malo najava za sljedeći tjedan kako biste ga uspjeli što bolje isplanirati, no prije toga malo odmora uz glazbu. Dragi građani, drage građanke grada Rovinja, ali i šire, mladi studenti, poznanici, roditelji, prijatelji i tako dalje. Razveselimo naše klince, svi imamo slikovnice koje ne upotrebljavamo, koje nam smetaju i samo kupe prašinu. Učinimo nešto dobro, sudjelujemo i vi i mi, zajedno u donaciji. Povodom dana dječje književnosti koje se obilježava drugog... Povodom danja... <clears throat> Povodom dana dječje književnosti koji se obilježava 2. travnja, Klub mladih IDS-a iz Rovinja sakupljat će skupa s vama stare dječje knjige i slikovnice na hrvatskom i talijanskom jeziku, bilo da su to bajke, basne, uspavanke, lektirice i tako dalje. Od ponedjeljka do petka u razdoblju od 11 do 14 sati svi koji imaju dječje knjige koje im više nisu potrebne mogu ih donijeti u prostorije IDS-a grada Rovinja na adresi Trg Maršala Tita 1 ispod sata. Akcija će trajati od 10.2. pa sve do 2.4.2010. godine. Kažite svima neka dođu i neka se uključe. Sakupljene knjige će se donirati rovinskim vrtićima i predškolskim ustanovama, a sve ovisno o broju sakupljenih knjiga. O detaljima i novostima ćete biti obavješteni putem Facebook stranica Kluba mladih IDS-a. 20. veljače s početkom u 21 sat Black Connection u suradnji s udrugama Metamedi i Element poziva nas 20. veljače s početkom u 21 sat Black Connection u suradnji s udrugama Metamedi i Element poziva vas na Hip Hop Showcase Special koji započinje hip hop slušalnicom, a oko 23 sata započinju nastupi u živo Ulični parlament, Icon, Dem, Cruz, Krila i Why Not. Nakon toga ekipa iz Hip Hop Showcase-a i Exotic Timesa nastavlja s R&B-em, drum and bassom, hip hopom, dance hallom i tako dalje i tako dalje. Upad je naravno slobodan, stoga nemojte propustiti. a ako se slučajno 20. veljače oko 22 sata nađete u Fažani kod stare vojarne, ne propustite koncert na kojem nastupaju Tag of War iz Italije, Harry iz Slovenije i DJ and Vuček iz Pule. Kako najavljuju organizatori, dobra zabava je zajamčena. A Big Rock Band će 22.2010. opet posjetiti Pulu. Koncert započinje u 21 sat u kultnoj mimozi. Orange strips, b. Orange strips koji dolaze iz Labina u petak 19. veljače s početkom u 21.30 nastupaju u Pulskom rock kafeu. Za one koji to još ne znaju, oni za sebe imaju preko 130 održanih koncerata, čak 40 izvan Lijepe naše. U Belgiji, Francuskoj, Mađarskoj, Engleskoj, Škotskoj, Srbiji, gdje su nastupili na Exit festivalu 2007. godine. 2008. osvojili su Zlatnu kuglu u kategoriji Novi izvođač godine, a 2009. nominirani su u dvije kategorije za nagradu Indeksi u Sarajevu. Nedavno su snimili debitanski album pod nazivom Follow LP. A sada još malo hip-hopa. Udruga za promicanje kulture i civilnog društva Studio 52215 iz Vodnjana poziva sve zainteresirane na hip-hop džem u Vodnjanu koji će se održati u petak 26.2.2010. godine u Domu mladih, a započinje u 19 sati. Nakon raspisanog natječaja na Facebooku na nakon raspisanog natječaja na Facebooku koji je trajao od 25.1. do 15.2. odabrano je 14 natjecatelja u dvije kategorije. To su place breakdance i MCing. Vodnjansko će, Vodnjanskoj će se publici predstaviti sljedeći natjecatelji. U kategoriji place breakdance nastupit će Sal Tatrix iz Vodnjana, Funky Junkies iz Rijeke i AB Original muška i ženska ekipa iz Pule. U kategoriji MCinga nastupit će The Youngers iz Vodnjana, Jova Prostak i S1 iz Umaga, Ulični parlament iz Pule, Icon iz Medulina, Skrila iz Pule, Miskila iz Poreća, Why Not iz Pule, RHS iz Koprivnice, Elita Fem, Doki Doki iz Rijeke, Fly High iz Zagreba i Demkru iz Vodnjana koji nastupa van konkurencije. Cijeli događaj ima za cilj promovirati hip-hop kulturu mladih, stoga nemojte propustiti. <clears throat> Sada malo edukacije. Udruga Zoom poziva sve zainteresirane maturantice i maturante da se prijave na radionicu karijera za mene. Radionica će se održati 6. ožujka 2010. godine od 9 do 17 sati u prostorijama Istarske razvojne agencije, ulica Mletačka 12 na četvrtom katu za zgrada preko puta žute škole. Cilj radionice je upoznati mlade ljude s različitim načinima traženja posla i samim procesom kroz koji pritom oni moraju proći. Cilj radionice je upoznati mlade ljude s različitim Cilj radionice je upoznati mlade ljude s različitim načinima traženja posla i samim procesom kroz koji pritom <clears throat> Cilj radionice je upoznati mlade ljude s različitim načinima traženja posla i samim procesom kroz koji pritom oni moraju proći. Voditeljica radionice Gorana Sandrić i Sanja Srho i sa sobom nose dugogodišnje iskustvo na području razvoja ljudskih resursa, edukacija i rada na područjima marketinga, komunikacija te osobnog razvoja. Prijavnicu za radionicu možete pronaći na www.mladipula.org. Rok za predaju prijavnica je 26. veljače, a možete je predati putem e-maila na karijerazamene.gmail.com ili osobno u Centru za mlade Pula Kandlerova 10. Broj sudionika je ograničen, a oni koji budu odabrani bit će o tome obavješteni do 2. ožujka 2010. Radionica je za sve sudionike besplatna, a udruga Zoom pokriva troškove ručka. Teme radionice su sljedeće. Upoznavanje vlastitih sposobnosti i želja, upoznavanje s tržištem rada u Republici Hrvatskoj, selekcijski postupak, znači sam tijek selekcijskog postupka i percepcije ili viđenja poslodavca, te simulacija intervjua za posao. Teme radionice su sljedeće. Upoznavanje vlastitih sposobnosti i želja, upoznavanje s tržištem rada u Republici Hrvatskoj, zatim selekcijski postupak, to jest njegov tijek i percepcija i samoviđenje poslodavca, zatim simulacija intervjua za posao. Za kraj slijedi rubrika Nemam pojma, pa da vidimo o čemu to nemamo pojma danas. Moguće je biti državljaninom neke države članice Europske unije, ali možemo li imati građanstvo za kraj slijedi rubrika Nemam pojma, pa da vidimo o čemu to nemamo pojma danas. Moguće je biti državljaninom... <clears throat> Za kraj slijedi rubrika Nemam pojma, pa da vidimo o čemu to nemamo pojma danas. Moguće je biti državljaninom neke države članice Europske unije, ali možemo li imati građanstvo Europske unije i što to zapravo znači? Naime, prema malom leksikonu europskih integracija svaka osoba koja ima državljanstvo neke od država članica ima građanstvo Europske unije. Ono ne zamjenjuje nacionalno državljanstvo, već mu je dodatak. Ono ne zamjenjuje nacionalno državljanstvo <clears throat> ono ne zamjenjuje nacionalno državljanstvo, već mu je dodatak. Građanstvo Europske unije omogućuje slobodno kretanje i boravak u bilo kojoj državi Unije, pravo glasovanja i pravo biti izabran u tijela lokalne vlasti i u Europski parlament u državi u kojoj je prijavljeno. prijavljeno. početka. Za kraj slijedi rubrika Nemam pojma pa da vidimo o čemu to nemamo pojma danas. Moguće je biti državljaninom neke države članice Europske unije, ali možemo li imati građanstvo Europske unije i što to zapravo znači? Naime, prema malom leksikonu europskih integracija svaka osoba koja ima državljanstvo neke od države članica ima građanstvo Europske unije. Ono ne zamjenjuje nacionalno državljanstvo, već mu je dodatak. Građanstvo Europske unije omogućuje slobodno kretanje i boravak u bilo kojoj državi Unije pravo glasovanja i pravo biti izabran u tijela lokalne vlasti u Europski parlament u državi u kojoj je prijavljeno boravište te pravo donošenja Građanstvo Europske unije omogućuje slobodno kretanje i boravak u bilo kojoj državi unije, pravo glasovanja i pravo biti izabran u tijela lokalne vlasti u Europski parlament u državi u kojoj je prijavljeno boravište, te pravo podnošenja pritužbi Europskom pučkom pravobranitelju. Građani Europske unije imaju pravo i na diplomatsku i konzularnu zaštitu u predstavništvima bilo koje države članice Europske unije u onim državama u kojima njihova država nema konzularno predstavništvo. Pogledate li na sat, vidjet ćete da je već prošlo pola sata, a to znači da smo gotovi za ovaj tjedan. Ako vam je kojim slučajem bilo dosadno, krivci su Ana Milovan i Ana Preveden s intervjuima, Daniel Balaban s montažom i na Kihli s glazbom Jana Žužić kao glavna urednica. No sumnjamo da vam je bilo dosadno i nadamo se da ćete opet biti s nama 26. veljače u 17 sati na stanici Mir, nezavisnom internet radiju. Redakcija Triske želi vam ugodan vikend.